السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم وحمد الله جل وعلا ناكم تكي سالة أمان انتم صلى الله عليه وسلم تنجليا كتيك وكمليف وحديثي لأبكيا داني درس أجانا hadithi ya kumi na tatu ya Abi Huraira radhiallahu anhu ambayo tulisoma sehemu ya hadithi hii lakini tukawa hatukufika mwisho hiyo leo hii tutaendelea katika kuikamilisha na kuweza kuangalia hadithi nyingine يقول المصنف قوله عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر قال ابن الأثير رحمه الله قيل إن الكبد إذا ظمئت ترطبت وكذا إذا, إذا ألقيت على النار وقيل كنا بالرطوبة عن الحياة فإن الميت يابس الكبد وقيل وصفها بما يؤول أمرها إليه tulisimama katika nukta hii kaeleza nikataja kwa lugha nyepesi kwamba fi kulli kabidi utbatin ajrun في fi حيوان حي ابن Ibn رحمه الله ametaja hapa kwamba imetajwa au imesemekana kadhib. Wapo waliosema sababu ni kwamba inapotupwa katika moto basi huwa na rutuba, na wengine wakasema hii imetumika hivyo kwa maana ya rutuba ya uhai kwani maiti kabidi yake inakuwa imekauka almuhimu imesemwa aliyosemwa kama alivyonukuu lakini ikhtisaran tunasema fi kulli kabidi ratbatin ajrun بمعنى في كل حيوان حي واضح وحيوان أيضا هذه الكلمة تشمل الإنسان أسيما مصنف كتيك إبراهيم فيه كثرة أبواب الخير faida inayopatikana ndani yake kwamba ndani ya kalima hii tunaona faida ya kwanza ni kuonesha wingi wa milango ya kheri wingi kwa milango ya kheri kwamba milango ya kheri ni mingi pia vile vile fihi raddu ala ashabi jumiyati rizqi bil hayawan kuna raddi kwa watu ambao wana jumuiya ambazo zinahusika na masala ya kuwafanyia upole wanyama yani kuna watu wanajumuia na taasisi taasisi ambazo zimeasisiwa kwa ajili ya kuwaonea huruma wanyama watu hao ni wale ambao yazumuna bi anna al-islam wanadai kuwa uislamu yuadhibu alhayawan kwamba uislamu unawaadhibu nini wanyama lakini hapa mtume sallallahu sallama anaonesha katika kila hayawanin hai ajrun kimfanyia wema ujira wako upo lakini siyaki pia hadithi imetangulia masahaba wamuuliza je twapata ujira kwa wanyama mtume akatamka maneno haya kwa hiyo hapa kuna raddi kwa wale watu ambao wanaasisi jumuiya jumuiyat au miasasat miasasa ambayo imepewa jina la kuonea huruma wanyama kwamba ni taasisi zinazoshughulisha na masala ya kuwafanyia vizuri wanyama na kuwaonea huruma na wakidai kuwa Uislamu unawaadhibu wanyama, fadinu lislami amrun biadai lhuquq, dini ya Uislamu ni jambo ambalo inawafanya watu wawe ni wenye kutekeleza haki washumuliyatul lislami annahu, na kule kusambaa au kuenea kwa Uislamu ni kuwa jaala lilhayawani huquqa ule kuenea kwa Uislamu umejalia au umewafanya wanyama nao pia wawe wana haki. Yaani Uislamu haukuja kwa binadamu tu kutekeleza haki zao basi, bali mpaka wanyama pia wana haki zao, haki ambazo zinatakiwa zichungwe na zizingatiwe. Faminha, miongoni mwa haki hizo, anna al ja'ala ta'dhiba al sababan fi dukhuli nar. Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha Uislamu pia umejali wanyama ni kwamba Uislamu umefanya swala la kuwaadhibu wanyama kuwa hiyo ni sababu katika sababu za kumwingiza mtu katika moto kama jaala al ilaihi ilayhi sababan fi dukhuli al-janna kama vile vile Uislamu ulivyofanya kuwa sababu za kumfanyia mnyama wema au mtu kumfanyia ihsani mnyama basi tendo hilo ni katika asbab ambazo zinampelekea mtu kuingia peponi فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وتوقع أبي هريرة الله مذي أسيما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وأصله في مسلم كتاب أبي هريرة الله مجديه أسيمة aliona mtume sallallahu alaihi wasallam himara punda mausuma eh punda ambaye amewekewa wasmun alama katika uso wake kaona punda ambaye amewekwa alama katika uso wake waqala mtume akasema la'ana Allahu man fa'ala hadha, Allah amlaani huyu aliyemweka alama punda huyu katika uso wake. Thumma naha anil kai, kisha Mtume sallama akawa amekataza kayi eh, fil wajhi, mtu kufanya kayi katika uso. kayi ni katika aina za tiba za moto, mtu ayayusha chuma au mfano wa kitu hicho na kubandika katika mwili Mtume sallama akawa amekataza kufanya kai hii usoni kwamba mtu asifanye katika uso wadharbi fil wajhi na mtu pia amekataza Mtume sallama mtu kupiga katika uso amekataza mtu kupiga katika nini katika uso ومما ورد في مراعاة شأن الحيوان أيضا na katika yale yaliyopokelewa katika jambo la wanyama katika kuzingatia wanyama kuwapa haki zao kauluhu sallallahu alayhi wasallam ni kauli ya mtume sallam aliposema inna allaha kataba al ala kulli shay'in hakika Allah ameandika ihsan au amefaradhisha ihsan katika kila kitu Allah amefaradhisha ihsan katika kila kitu فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شقرته وليرح ذبيحته فين متقبوا باسي فني بزور katika uwaji ni maana hata ikiwa ni mtu ambaye anastahili kuuawa basi auawe si masala ya kumfanyia tamthil kumkata kiungo kimoja baada ya kingine eh, kumlisha viungo vyake na kumwadhibu au kumchoma moto na mfano hayo Mtume sallam anakataza fa idha qataltum fa ahsinu alqitla au sio kumweka mtu unamchinja kama kuku wazi naam wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha na mtakapochinja basi chinjeni kwa uzuri vizuri waliyuhidda ahadukum shafaratahu na anoe mmoja wenu kinoo chake yani kile kitu cha kuchinjia kisu sehemu ya kuchinjia ainoe vizuri waliyurith dhabihatahu na amstareheshe au akistareheshe kile anachokichinja طيب وقال صلى الله عليه وسلم نا اسمه متوم صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم بالخصيب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في السنه فاسرعوا عليها السيرا والحديث اخرجه البزار والبيهقي متوم صلى الله عليه وسلم اسمه اذا سافرتم بالخصيب متكفوا سفيري katika ardhi ambayo ni yenye majani mengi eh, fa'atu al-ibla hadhaha min al-ard ipeni ngamia nafasi yake katika ardhi maneno haya wanaeleza wale ambao huwa wanasafiri na wanyama kama ilivyokuwa ada huko kabla ya ala hizi za kusafiria hazijapatikana watu wanasafiri pamoja na ngamia sasa mtume anawaambia mtakaposafiri eh katika ardhi ambayo ni yenye majani na yenye mimea fa'atu al-ibla hadhaha min al ard ipeni ngamia haki yake nafasi yake katika ardhi bimaana mpo safarini lakini ifikie hatua muipe haki yake muiache ile si safari hii ndio maana yake hata kama wasafiri lakini ifikie hatua kama kuna majani muacha ngamia ili aweze kupata nini hadhaha, nafasi yake baada chakula. Wa idha safartum fi sana, na mtakaposafiri katika ardhi ambayo ni yenye ukame, fasri'u alaiha saira basi fanyeni haraka katika mwendo ili muweze kufikia katika eh, hatua ambayo naye atapumzika na apata chakula. Wazi? Hadithi hii pia yaonesha Uislamu ulivyotilia umuhimu swala la wanyama na kujali nafasi ya wanyama na kuweza kuwakidhia mahitaji yao na kuwahurumia wazi hadithi nyingine katika hadithi ambazo zinaonesha kwamba uislamu umejali na umetilia umuhimu swala la wanyama حديث عبد الله بن جعفر وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار لحاجة Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika bustani miongoni mwa bustani za al-Ansar watu wa Madina lihaja kwa shida maalum faidha jamalun faidha jamal basi ghafla akamuona ngamia فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذي غمية ألفمون أمتم صلى الله عليه وسلم جاء ألفوجا غمية هو فبرك عند النبي صلى الله عليه وسلم أكفي مقوتك أمتم صلى الله عليه وسلم وظرفت عين الجمل نا يكتك مشوز يلماتو غمية ثم كان يجي أكتموجي أبو ستان أكمون غمية na yule ngamia alipomwona mtume sallam akaja ngamia yule mpaka akapiga magoti mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam na akaanza kutokwa na machozi ngamia yule katika macho yake faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam mtume sallam akasema man sahibul jamal ni nani mmiliki wa ngamia huyu fajaa fatan ansariyun akaja kijana wa kiansar wa madina faqala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia ala tattaqi Allah fi hadhihi albahimati allati mallakaka Allah iyyaha je haumuogopi Allah tabaraka wa taala kwa hawa wanyama ambao Allah amekumilikisha wanyama hao fa innahu shaka ilayya hakika mnyama huyo ngamia amenishtakia mimi annaka tuju annaka tujiuhu kuwa wewe unamtia njaa watudhibuhu lakini pia vile vile unamchosha kwa kazi nyingi kwa sababu ya kuliangamia yule amshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu bwana miliki eh ananitia njaa bimaana ananiacha napata na njaa lakini si hivyo wajudhibuhu ananichosha kwa kunifanyisha kazi nyingi kwa mtume sallama akamwambia huyu bwana humuogopi Allah tabaraka wa taala kwa wanyama ambao Allah amekumilikisha hao wanyama kwa hadithi hii pia inaonesha kuwa Uislamu umejali nafasi ya wanyama na kutulia umuhimu jambo la wanyama kwamba watu watakiwa walee kwa uangalifu na wakiwatekelezea nini haki zao واضح طيب حديث نجينا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة ثم صلى الله عليه وسلم أليفيتا كوانا موجا باي أليكوا أليكوا أميويكا مبواك على صفحة شاة akawa ameweka mguu wake katika uso eh, wa mbuzi sawa au katika ubavu wa nini wa mbuzi safha bimaana wajhun au janibu au ardu sadri ima ameweka usoni au kwenye mbavu zake au kifuani kwake almuhimu huyu mtu alikuwa amemkanyaga mbuzi katika kifua chake au usoni au katika mbavu zake lakini wakati amelifanya tendo hili wa huwa yuhiddu shafaratahu amemkanyaga mbuzi alafu wakati huo yuko zake ananoa kisu basi yani kamkanyaga kwa maana ya kumziwia alafu ananoa kile kisu chake wa hiya talhadhu ilayhi bibasariha na mbuzi huyu naye ana anamtazama kwa macho yake ananyanyua macho anamtazama faqala sallallahu alayhi wasallam tuwa sallama akasema أتريد أن تميتها أن تميتها موتات أتريد أن تميتها موتات جي أنتاك كم في شكيفو يعني كم هو هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها أنتم هذا قوله أنا مكمية kwamba ungeloa kisu chako kabla ya kumlaza shali si umeshamlaza alafu unanoa anatazama ungeyafanya hayo kabla hujamlaza katika hali hii na faida ya kilugha katika kalima hii halla sawa wanasema watu wa lugha kalima hii ni kalima ambayo murakkabun min hal wala yani hapa kuna hal na la tuko pamoja halla bimaana ni hal na la wazi طيب kwa ni kalima ambayo ni murakkaba lakini kalima hii ina maana mbili tofauti maana ya kwanza inakuwa ni kuhimiza sawa tuko pamoja inakuwa kuhimiza na kuhamasisha ikiwa baada yake kitakuja kitendo cha mudhari'i ndio moja. Mfano ukasema alla tuqawimu. Maana yake unamwambia mtu bwana pambana, unamuhimiza na kumhamasisha. Yaani kalima hii inapokuja mbele ikapatiwa na fi'lun mudari'un inakuwa na maana at-tahdhir wal kuhimiza na kuhamasisha juu ya kufanya tendo fulani lakini kalima hii itakapojiwa na kitendo ambacho ni cha maadhi cha wakati uliopita basi inaonesha kuwa ni nini zajrun ni katazo na kemeo tunafanyana vizuri tayib kwa hiyo hapo mtume alikwambia halla hadatta shafarataka qabla an tubji'aha hapa mtume anamlaumu sawa kwa nini haukunoa kisu chako kabla haujamlaza shari huyo wazi naam na hadithi hii akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wal Hakim hii ni hadithi nyingine pia inaonyesha kuwa Uislamu pia umehimiza swala la kuzingatia haki za nini za wanyama kwa maana wao pia wana haki zao طيب حديث nyingine حديث يا معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها فقال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله طيب kutoka Muawi ibn Qurra kutoka baba yake Allah mridhia sema alisema bwana mmoja kumwambia mtume ya Rasulullah ewe mjumbe wa Allah inni la adbahu shata fa arhamuha mimi namchinja mbuzi na ninamuonea huruma namhurumia katika kumchinja kwangu faqala sallallahu alaihi wasallam mtume sallama akasema washatu in rahimtaha rahimaka Allah na mbuzi ikiwa utamuonea huruma Allah nawe pia anakuonea nini huruma hiyo ni hadithi pia nyingine hadithi ya tano ambayo inaonesha kwamba Uislamu pia umezingatia haki za nini za wanyama hadithi ya sita وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة من حديثه أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والطبراني ثم سلم نسيما من رحم ولو ذبيحة عصفور يولي yule atakayemhurumia atakayehurumia حتى كاما أنا anamchinja عصفور عصفور ni ndege mdogo kama vile tuseme mbaiwayo eh kwa lugha ya hapo tusema kama vile tambatamba sawa yule atakayemhurumia hata kama huyo anayechinjwa atakuwa ni mdogo kama mbaiwayo rahimallahu yawma alqiyama Allah naye pia atafanya nini atamhurumia siku gani siku ya kiyama wa an abdillah hadithi ya sita ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تلقوا pamoja na صلى الله عليه وسلم سفرين فانطلق لحاجه mtume akawa ameondoka kidogo katika haja yake ametoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja yake itajiolaka فرأينا حمرة معها فرخان tukamuona hummara akiwa na vifaranga wawili hummara ni aina ya ndege mdogo asema kama vile tambatamba lakini rangi yake ni nyekundu rangi yake ni wale tumfananishe na nani kanjinjwe eh? <laughs> kwa lugha ya hapa pia almuhim kijorosi mwekundu طيب sasa Abdullah ibn Mas'ud asema tulikuwa na mtume sallama safarini akatoka kwa ajili ya shida yake tukamuona ndege mdogo kama vile usfur akiwa na vifaranga wawili maaha farkhan akiwa na vifaranga wawili قال أسمى ابن مسعود فأخذنا فرخيها tukachukua vile vifaranga vyake viwili fajaat alhummaratun akaja huyu ndege faja'alat tufarrishu bijanahai faja'alat tafarrasha bijanahaiha naam akaja huyo ndege faja'alat akawa tafarrasha bijanahaiha amesambaza na kutawanya zile mbawa zake yani anaruka namna hii anasogea anakaribia ardhini hakadha sawa ametawanya mbawa zake akiwa katika hali ya kutapatapa na kuangaika na kuja mpaka anakaribia ardhini akiwa anatafuta nini watoto wake fajaa an-nabii sallam akaja mtume sallam faqala akasema man fajaa hadhihi biwaladiha nani anamfadha nani kam nani anamuumiza eh, na anamfadhaisha huyu kwa ajili ya watoto wake nani anamtesa na kumsumbua kwa ajili ya watoto wake ruddu waladaha ilaiha rejesheni watoto wake kwake yeye mpeni watoto wake واضح والحديث أخرجه أبو داود والحاكم واضح طيب hizo ni hadithi takriban saba na ziko nyingi ambazo zinaonesha kuwa Uislamu umejali pia swala la wanyama na ndege wadhi mpaka wadudu pia kwa maana wao pia wana haki zao wadhi naam kuna kudai kwamba Uislamu umekuja kuwaadhibu wanyama si madai sawa sawa bali Uislamu ndio umekuja kuwafundisha watu kuhusiana na haki za nini za wanyama na namna ya kuamiliana nao na kuishi nao hizo ni hadithi ومن آثار في الرفق بالحيوان na katika athari zilizopokelewa kutoka kwa wajawema ambazo zinaonesha upole kwa wanyama marawahu rawahu al-musayyib ibn darani ibn darani قال ayapokea musayyib ibn daran قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب جمالا وقال لمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اكيد akimpiga jammala sahibu aljamal yani mmiliki wa ngamia sawa waqala akamwambia lima tahmilu ala ba'irika ma la yutiq kwa nini unambebesha mnyama wako kile ambacho hawezi yani wewe umemwona Umar anamchapa mtu kwa kosa la kumbebesha mzigo mzigo ambao ni zaidi ya nini ya uwezo wake baadhi ya mashaikh نعم أثره أخرجه ابن سعد كما الوتاج أبو شيد طيب ورأى رضي الله عنه في بلديل أليونة الله بذيه عمر بلديل رجلا ونموج حد شفرة أنوى على ياته سوا وأخذ شادا يذبحها ناكم شكوى مزئل أمشيجه fadarabahu Umar bidirra, Umar akamchapa kwa fimbo yake. Dirra ni sautu, ni kikoto ambacho Umar alikuwa akiwapigia watu. Sasa alimuona bwana mmoja anoa kitu chake vizuri, kinoo chake kile, alafu akachukua mbuzi ile ya mchinje, Umar akampiga bidirra, ai bisautihi waqala, na akamwambia atuadhibu ruha, akamwambia wewe unaadhibu roho ala fa'alta hadha qabla an ta'khudha eh kwa nini hukufanya haya kabla ya kumchukua ungeyafanya haya kabla ya kumchukua akamtandika bakora akamtandika nini imana shughuli ya kunoa ungenoa huko kabla ya kumchukua طيب waraa radiyallahu anhu huyo huyo Umar radiyallahu anhu pia alimuona bwana mmoja yajurru shatan liyadhbahaha anamburuza na kuvuta mbuzi na kumchinja yani sehemu ya kumchinja kia anamvuta na anamburuza fadharabahu bidirra pia vile vile akamtandika kwa hicho kikoto chake waqala akamwambia suqha ila almaut sawqan jamila hapa kuna jumla i'tirabia suqha la umma laka ila almaut sawqan jamila sawa طيب anamwambia suqha mpeleke mnyama huyo ila almaut katika kifo sauqan jamila eh kwa mpeleko au kwa mwelekeo uliokuwa mzuri muongoze katika kifo mpeleke katika kifo kwa kwa mwelekeo uliokuwa mzuri lakini hapa katikati kuna jumla itirabia iliyoingia hapa ha eh, asema suqha la umma lak la umma laka tamko hili warabu wanalitumia sawa wanalitumia neno hili katika eh, kukemea kitu lina maana yake ya asili umetaja mengi wanawachuoni miongoni mwa hayo kwamba asili yake la umma laka maana hauna mama kama vile mtoto aliyookotwa halina maana nzuri lakini kabla istimal matumizi ya neno hili yamekithiri katika lugha ya Kiarabu wakawa wanatumia pia si katika maana ile ya asili bali wanatumia wanapotaka kukemea jambo au kuonesha ukubwa wa nini wa jambo au mshangao wa nini wa jambo kwa hiyo Umar amelitumia hapa la umma laka katika kumkemea tunaeleweka vizuri eh tunaelewana vizuri Kiswahili chake mimi sijui siniulize sawa kama vile mtu ukimwambia kome ukatazike tunaeleka vizuri panamwambia sukha mpeleke na ukomeke sawa na hivyo unavyofanya bali mpeleke katika kifo upelekaji uliokuwa mzuri واضح يا مشايخ طيب ورأى رضي الله عنه ورأى ابن عمر ناليون بن عمر ونائه رضي الله عنهما الله ربيه راعي غنم في مكان قبيح alimwona mtu anachunga ngamia katika sehemu mbaya sawa yani Umar ibn Umar alimuona mchunga ngamia fi makani qabih akiwa katika sehemu mbaya waraa ibn Umar makanan amthal minhu أمثل منه نكيش ابن عمر في أكون سهم نجين أمثل منه أفضل أمثل بمعنى أفضل منه سهم نجين لكوا نبورة زيدي kuliko ile ya mwanzo faqala lirra'i akamwambia yule mchungaji waihaka hii ni kalima pia kalima ya tawajju'in wa tarahumi ni tamko wanatumia warabu kuonesha huruma na kudhihirisha upole Wahilo analomwambia akamwambia waihaka ya ra hawilha hawilha fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu yaqul kullu ra'in mas'ul 'an ra'iyatihi akamwambia kwa kalima ya huruma waihak sawa bimaana nisemeje sio angamia ni kalima ya kuonesha huruma yani anamuonesha huruma yani ibn Umar anadhihirisha huruma eh bwana tafadhali tafadhali bwana ungewageuza hawa ungemgeuza mnyama huyu au wanyama hawa ukawapeleka katika sehemu nzuri watoe katika sehemu mbaya wapeleke katika sehemu nzuri kwani mimi nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kila mchungaji ataulizwa kwa kile alichokichunga usiwachunge katika sehemu mbaya واضح طيب وقال إبراهيم بن سعد جئت صالح بن كيسان في منزله asema nilimjia Salih ibn Kisan nyumbani kwake wa huwa yakthiru lihirratin lahu yut'imuha naye akiwa akikatakata eh, kwa ajili ya paka wake yani anamkatia katia kama chakula anamwandalia ili amlishe thumma yafutu lihamamatin kisha pia vile vile anakatakata nini vipande vidogo vidogo kwa ajili ya kuwapa ndege pia njiwa sawa ili afanye nini awalishize kuonesha hawa walikuwa wakijali pia nini wanyama kafika nyumbani kwa mtu anakuta mtu anakatakata chakula au vipande kwa ajili ya kumpapaka wawe naam au anaandaa chakula kwa ajili ya kuwapa nini ndege ومر ابو abu ishaq في shirazi fi ابو na alipita abu ishaq ash-shirazi katika njia wa ma'ahu ba'd ashabi akiwa na baadhi ya jamaa zake fa'arada lahu kalbun akadhihiri mbwa mbele yao wakati wanapita mbwa akapita njiani fazajarahu sahibuhu yule bwana wa mbwa huyo akawa amemkemea mbwa yani Ishaq Shirazi akiwa katika njia pamoja na wenzake wakipita njiani ghafla mbwa akadhihiri wakiwa katika njia wazi yule bwana alikuwa na huyo mbwa akamkemea yani amewakurubia vile akamkemea fanahahu Sheikh Shirazi akamkataza huyo Sheikh Shirazi Shirazi akamkataza huyo bwana mwenye mbwa waqala lahu na akamwambia hivi ama alimta je haujatambua wewe bwana anna tariqa mushtarakum bainana wa bainahu kwamba hii njia tunashirikiana sisi na yeye hii njia tunachangia sote sisi na mbwa naye pia tunachangia njia hii wazi walikathrati ma warada min an-nusus na kwa wingi wa dalili zilizopokelewa wal athar na athari fi huquqi alhayawan katika kuelezea haki za wanyama wa shaani na jambo la wanyama kathura kalamu ulama fi dhalika basi yamekithiri maneno mengi ya wanawachuoni katika swala hili yani kwa sababu ya dalili nyingi kupatikana kuzungumzia haki za wanyama na athari nyingi pia sawa hilo limepelekea pia kupatikana maneno mengi ya wanawachuoni katika kuzungumzia swala hili washaddadu linkara na wakatilia mkazo makemeo yani wakakemea kwa vikali zaidi ala ihdari hadhihi lhuquq juu ya kuziporomosha haki hizi wakakemea kwa kemeo kali zaidi kwa wale wenye kuzivunja hizi haki au itahauni biha au kuzembea na kuzipuuzia haki hizi famin ulaika alaima miongoni mwa hao wanawachuoni waliozungumza ibnu muflih alhambali ala madhhabi alhambali wanachuoni huyu ibn muflih alhambali rahimahullah فقد عقد في كتاب الآداب الشرعية يي أميويكا كتك كتاب شاك كتاب وفاظك ميت الآداب الشرعية أميويكا مبحثا أميويكا ملانغو أو رساك معلوم سماها اليهيدة كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة والمحملة فوق حاجتها ameweka mlango maalum katika kitabu chake mlango huo ameupa jina kuwa karaha ya, kum, ya kurefusha kisimamo eh kumrefushia mnyama kisimamo mnyama mwenye kupandwa au yule mwenye kubebeshwa mizigo umempanda ukamsimamisha zaidi aliyekuwa umempanda au umembebesha mzigo ukamsimamisha zaidi ya haja yake hii ni karaha kuonesha makosa makubwa kufanya hilo ثم ساق عن الخطابي قوله كيشا أكليت كتوك وخطابي قولياك كان بعض العلماء ولكو بادي ونوشون يستحب ألا ألا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة بعد أقول كم لنقه أكليت سوى أثر كتوك وخطابي أبو ينسمه بيه walikuwa baadhi ya wanawachuoni yastahibu wanaona ni vizuri alla yut'ama rakibu asipewe chakula yule msafiri ile ambaye amekuja na kipandwa kabla ya kupewa chakula yeye idha nazala almanzila pindi anapofika nyumbani hatta yulifa dabba mpaka apewe chakula yule mnyama yani walifikia hapo kama mtu anaenda safari kafika sehemu kashuka mnyama wake basi kabla ya kupata chakula au kupewa chakula atangulizwe kwanza huyu mnyama kabla ya yeye kula وأنشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى na wakaleta inshad eh wakaimba baadhi yao maneno na sawa maneno ambayo yanafanana na maana hii baadhi ya wanawachuoni wakaleta beti hapa miongoni mwa beti zao akasema حق المضية أن تبدأ بحاجتها لا أطعم الضيف حتى معذرة حق المطية أن تبدأ بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس يعني حق المطية حق يكبان أن تبدأ بحاجتها نكوانزا كتكليزا حاجاياكي يعني يا كفاندو وانزا كتكليزي حاجاياكي سواء لا أطعم الضيفة ممسم بشكولا مجيني حتى أعرف الفرسة مبكن بشكولا فراسي ليكو جناس واضح وقال المنذري في الترغيب والترهيب الترهيب من المثلة بالحيوان أسمى المنذري كتك الترغيب والترهيب كتك كوهم زوات نكوهفشة كتاب إيشو أسمى الترهيب من المثلة بالحيوان كتازو لكوفني مثل ونعم تمثيل كوشج شانجا ومن قتله لغير الأكل نكوهوا تفوتنا ملينغو يقولا wama jaa fil amri na yaliyokuja katika amri bitahsini alqitla wa zirha na kufanya vizuri katika nini uuaji na nini na kuchinja kwa hiyo katazo katika kuwafanyia tamthili wanyama kuwachanja chanja kama itakuwa si kwa ajili ya kuwala na lililokuja katika amri ya kuwafanyia ihsani juu ya kuua na nini na kuchinja ikiwa ni nje ya hayo basi ni katazo thumma saqa an-nusus fi dhalik kisha akaleta dalili katika nini katika masala hayo wadhi ya mashaikh naam wasuila al-imam al-qadisi min a'immat al-Imam malikiyya al al qadisi huyu ni katika viongozi au maimamu wa madhhabu ya malikiyya arrajuli kuhusiana na mtu aliulizwa hii imam wasemaje kuhusiana na mtu arada dhabha taisi ametaka kumchinja tais taisi ni mbuzi dume dhakarun min almaaz wasemaje kuhusiana na mtu ambaye ataka kumchinja mbuzi dume faamida ala mawdhi mambati ash-sha'r akawa amekusudia yeye kuweka kitu chake au kumchinja pale ambapo nywele zake zinaanza kuota maudhi'un katika sehemu mambatu sha'ri ndiyo sehemu nywele zinaanza kuota min shidqaihi katika shidqaihi shidqaihi wasema maulama wasema ni janibul fam pembezoni mwa mdomo wasema au ni mashaqqu famihi ila muntaha haddi lijab ni ule mpasuko wa nini wa mdomo wake mpaka unapoishia huku lijab kama kifungwa kamba unavyoona kufungwa kamba wanyama eh? huku wazi sasa akawa ameanza kumchinjia huku karibia na huku yani wazi طيب فسلق الجلد من ذلك الموضع akawa ameondoa ngozi au nyama katika sehemu hiyo akawa ametoa ila an balagha almadhbaha mpaka akafikia ile sehemu ya kufanya ya kuchinja kuchinja sehemu maalum sasa akawa imeanzia huku akaja ngozi kaondoka mpaka afika sehemu ya kufanya nini ya kuchinja faajaba rahimahullah akajibu kwa kusema bi annahu yajibu ala fa'ili dhalika al-adab al-wajih sawa anatakiwa mwenye kufanya hivyo eh al-adab adabu ya kumfanyia maumivu huyo سواء بعد أن إيه، بعد التقدم إليه في أن لا يفعله فما أتكيوا أمتهو نواجبك وكي إيه؟ الأدب الوجيع كون أتكيوا أفندش جيني أدب جو ينين يقوم ميزا نياما واضح لكن فيها في الفيلة anatakiwa mtu huyu asifanye hivyo kwa maana atakiwa afundishwe kwanza adabu ya kuchinja ili asije akamtia nini maumivu mnyama na kabla hajajua hilo basi asifanye nini asifanye واضح يا مشايخ طيب وقال مرعي الحنبلي يسمونه شو المجين في مرعي الحنبلي نيقت كمان أبو حنابلة رحمه الله على مالك البهيمة نواجب ويلي أبي أنا ملك ونعمة كطعامها نلزيم أواف شكولة وسقيها نأواف كنواجي فإن امتنع ikiwa atajidhiwia anafuga lakini hawapi chakula wala hawapi maji ujbira atalazimishwa na mamlaka husika kisheria takiwa lazimishe fa in aba kama atakataa amelikataa hilo au ajaza au ameshindwa ujbira ala bai'iha anatakiwa alazimishwe kuwauza au wanyama au ijaratiha sawa au kuwakodisha wanyama amkodishie mtu ambaye ana uwezo au dhabhiha au awachinje in kana ukalu wakiwa wanaliwa hawa wanyama unaelewana vizuri mtu anafuga wanyama ni lazima awape chakula ni lazima awape kinywaji kama hafanyi atalazimishwa hilo sawa hawezi akijizuia baada ya kulazimishwa atalazimishwa pia ima atawauza ataambiwa wauze wanyama kwa sababu umeshindwa kuwahudumia wauze au wakodishe au wachinje kama wanaweza kuliwa basi kimenyaki kimechaka chake utapata nini utapata dhambi lakini pili pia utaita mzozo na watu na hapa wale wenye kufuga mjini pia wafahamu mkosa kwa mfuga mbuzi unamwacha dhurura aenda kuharibu vya watu na mfano wake almuhimu wayahru la'nuha na ni haramu kumlaani mnyama usimlaani mnyama watahmiluha mashaqqa na pia vile vile kumpa uzito kambebesha tabu wa halbuha ma yadhurru waladaha pia vile vile ni haramu kumkamua ukamuaji ambao utapelekea kumdhuru mwanaye mtu anamkamua ni ngamia au ni ng'ombe maziwa ambayo anamkamua kiasi ambacho hata yule mtoto anapata madhara sasa ni haramu wadharbuha fi wajhiha na kumpiga mnyama katika uso wake ni haramu wa wasmuha fihi na kumtia alama katika uso wake hivi tulitaja alama ya moto ukampangua haramu wadhabuha in kana bila tu'kal na kumchinja ikiwa haliwi pia ni haramu وذكر بعض الفقهاء وكتاج بهذه الفقهاء أنه إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص atakapokuja paka kipofu ila baiti shakhsi kwa nyumba ya mtu fulani kwa nyumbani kwako amekuja paka lakini paka huyu ni kipofu wajabati nafaqatuha alayhi ni wajibu wewe kumpa chakula huyo paka kwa pamoja haidhu lam taqdir kwa muda ambao hawezi ila al-insiraf kufanya nini kuondoka mudumi وقال ابن السبكي عن أهل عن أهل البريد na amesema ibn subki kuhusiana na ahlul barid ahlul barid ni wale watu kwa lugha ya sasa tunasema watu wa posta eh watu wenye kutuma barua na document zamani huko walikuwa wakitumia wanyama ni farasi ni kadha mtu anapanda peleka sehemu fulani sasa mwanachuoni huyu anazungumza kuhusiana na watu hawa anasema wa haqu ala kulli baridiyun na ni haki kwa kila messenger alla yujhida alfaratha asimtiriki farasi bal yasuquha biqadri taqatiha ampeleki kutokamana na uwezo wake so amtandike na mfosi akimbia anavyotaka yeye ampeleke kutokamana na nini na uwezo wake wakati kathura sauqul khuyuli وسوق المزعج ساوى بحيث تهلك tahtahum naam asema qad kathura sawqul khuyuli as-sawq al-muz'idi bihaythu tahliku tahtahu na imekithiri ilikithiri sawqul khuyul eh, kule kuwapeleka nini farasi kwa haraka upelekaji ambao ukawa unawatia idha almuz'ish kwenye kuwatia kero na maudhi mpaka wengine wakawa wanakufa yani wanakufa chini ya alma yao au njiani au wanawafia wao kwa hiyo usimwadhibu eti kwa lengo kwamba akimbie haraka afike unavutaka bali aende kutokamana ni na mwendo wake wadi ya mashaikh almuhim naktafi bihadha alqadri alqalil komea hapa japokuwa athari hizo zinaendelea lakini muda umetuishia باذن الله wiki inayokuja tutaendelea kunukuu athari zingine zinazoonyesha eh, Uislamu namna gani umetilia umuhimu swala la nini la wanyama سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك